Уроки англійської. Подкаст bbc.ua All right, girls. This is an end of the day special. For your strawberries, lovely strawberries, fresh in this morning. You can't do better than to come to your old friend Gary. I'm not asking two pound twenty a kilo. I'm not asking two pound a kilo. Now, girls, The Gary's broken and veg stall, we are practically giving them away. One pound seventy-five a kilo. На хвилі BBC нова програма циклу Ринок. Мене звуть Дмитро Костенко. And I'm Susan Fern, and this is The Market. Щойно ми почули, як Гаррі Смарт, торговець на ринку, що на лондонській вулиці Брайан Стріт, намагається виштовхнути з ринку нову конкурентку Сильвію Джейкобс. У цій програмі ми дізнаємося, чи вдасться це йому. And learn some of the language you need to make telephone calls in English. Ми почуємо, як Сильвія говоритиме телефоном, і при цьому вона використає вираз залишати повідомлення. To leave a message. To leave a message. Але чому їй доводиться залишати повідомлення? Послухаймо. Hello? Hello? Yes, uh, can I speak to Miles, please? Yes, sure. Hello, Miles? Oh, <laughs> I'm sorry. No, I'd like to speak to Miles Davison. Yes, okay. Hello, Miles? He's gone home? Right, well, can I leave a message? Yes, can you tell him that Sylvia called about her order for tomorrow? The fruit and vegetable order. Not good news, I'm afraid. Right. Thanks. Bye. Отже, Сильвія хоче поговорити з чоловіком на ім'я Майлз. Вона запитує: Can I speak to Miles, please? Чи можна поговорити з Майлзом? Але його немає, тому вона питає: Can I leave a message, please? Чи можна залишити повідомлення? У розмові було декілька дуже корисних телефонних виразів, які і є темою нашої сьогоднішньої мовної хвилинки. Попросити поговорити з кимось можна так. Can I speak to... Can I speak to Miles, please? Або так. I'd like to speak to... I'd like to speak to Miles, please. Якщо ж людина не на місці, ви можете залишити їй повідомлення, перед цим запитавши Can I leave a message, please? Повторімо за Сюзан. Can I speak to Miles, please? Can I speak to Miles, please? I'd like to speak to Miles, please. I'd like to speak to Miles, please. Can I leave a message, please? Can I leave a message, please? Ну, а тепер ви уявіть, що вам треба з кимось поговорити. Припустимо, його звуть Біл. Як ви почнете? Can I speak to Bill, please? Або I'd like to speak to Bill, please. Припустимо, що Біла немає на місці, але ви хочете залишити йому повідомлення. Що ви скажете? Can I leave a message, please? Трохи раніше ми чули, яке повідомлення для Майлза залишила Сильвія. Вона сказала: Can you tell him that Sylvia called about her order for tomorrow? Чи не могли б ви сказати йому, що дзвонила Сильвія щодо завтрашнього замовлення? Ну а далі ми почули. Not good news, I'm afraid. Але що ж то за недобрі новини? Нумо, дізнаємося, послухавши розмову з Сильвії з однією з її постійних клієнток Джиною Слейтер. Hello? Hello? Yes. Uh, can I speak to Miles, please? Yes, sure. Hello, Miles? Oh, <laughs> I'm sorry. No, I'd like to speak to Miles Davison. Yes, okay. Hello, Miles? He's gone home? Right, well, can I leave a message? Yes, can you tell him that Sylvia called about her order for tomorrow? The fruit and vegetable order. Not good news, I'm afraid. Right, thanks. Bye. Hi. Everything all right? Hello again. Have you had a nice day? Mm, fine, thanks. Yeah. I'm just on my way home. Oh, right. Are you sure you're all right? Oh, yes. It's just. well, I was just on the phone trying to cancel my fruit and vegetable order for tomorrow. Oh. Yes. I can see that running a stall is not going to be as easy as I thought. Especially with people like my friend Gary around. All right, girls. Hey. Що ж, Джина помітила, що Сильвія чимось занепокоєна. Вона запитує. Are you all right? Але у Сильвії не все гаразд. Вона пояснює. I was just on the phone trying to cancel my fruit and vegetable order for tomorrow. Я саме говорила телефоном, намагаючись скасувати завтрашнє замовлення на фрукти й овочі. So things aren't going too well for Sylvia. На жаль, ні. А в цей час Гаррі Смарт також із кимось говорить телефоном. І з цієї розмови ясно зрозуміло, який же в нього рівень прибутків. So what's his phone call about? Послухаймо, аби дізнатися. Oh, that's my mobile. Hello? Oh, great. Magic. So, Florida, is it? Beautiful. That's it. Seven nights, sea view, smashing. Now, what can you do about the price? Oh, come on, <laughs> darling. I know you can do better than that. Now, have a chat with the boss, darling. Yeah. Tell him it's Gary. Give me a ring back. Отже, Гаррі Смарт розмовляв з бюро подорожей. Він планує відпустку у Сполучених Штатах. Yes, in Florida, lucky man. Але його не влаштовує ціна. Він запитує: What can you do about the price? Що ви можете зробити з ціною? Послухаймо цю сцену ще раз. Oh, that's my mobile. Hello? Oh, great. Magic. So, Florida, is it? Beautiful. That's it. Seven nights, sea view, smashing. Now, what can you do about the price? Oh, come on, <laughs> darling. I know you can do better than that. Now, have a chat with the boss, darling. Yeah. Tell him it's Gary. Give me a ring back. То що ж каже Гаррі, аби збити ціну? I know you can do better than that. Я знаю, що ви можете зробити краще, себто запропонувати ліпшу ціну. Have a chat with the boss. Поговоріть із босом. Ну що ж, коли ми вже заговорили про ціну, то про неї говоритимемо і далі у рубриці в центрі уваги бізнес. Business Focus. Один із принципів ринку то що ціни не визначаються централізовано. No, prices are the result of competition. Так, ціни є наслідком конкуренції. Ось чому Гаррі не погоджується одразу із запропонованою йому вартістю поїздки на Флориду. No, he negotiates. Так, він починає вести переговори, торгуватися. І золоте правило тут Always reject the opening offer завжди відкидайте початкову пропозицію, навіть якщо вона здається вам привабливою. Саме тому Гаррі каже: I know you can do better than that. Гаррі дотримується другого правила ділових переговорів. Always deal with the decision maker. Завжди май справу з тим, хто приймає рішення. Бо ж, якщо той, з ким ви говорите, не має повноважень запропонувати вам щось краще, зрозуміло, що ви гаєте час. Тому Гаррі каже: Have a chat with the boss. поговоріть із босом. Отже, два принципи ділових переговорів. Always reject the opening offer. And always deal with the decision maker. Рубрику у центрі уваги бізнес закінчено. Business Focus. Отже, Гаррі збирається на Флориду. Yes, but who's going to mind his stall while he's away? хто дивитиметься за його прилавком? Аби дізнатися, послухаймо розмову Гаррі з Джиною та Сильвією. Are you going away, Gary? That's right, darling. Thought I deserved it. What do you say? I'm sure you do. I'm off on Sunday, as it happens. A week in Florida. Nice. You ever been there? No. beautiful it is. And what's happening to your stall then? Oh, don't you worry, darling. Gary's fruit and veg stall never closes. My cousin Lemmy's going to mind it for me for the week. You'll like him, you will. He makes me look like a pussycat. Отже, Гаррі збирається на Флориду. То хто ж дивитиметься за прилавком? His cousin Lemmy's going to mind it for him. Так, його двоюрідний брат Леммі. Гаррі каже: You like him, you will. He makes me look like a pussycat. Отже, Леммі то така людина, що в порівнянні з ним Гаррі виглядає як кошеня. Цікаво, що він має на увазі під цим. Довідаємося вже в наступній програмі. А наразі послухаємо нашу сцену ще раз, і в ній Гаррі вживає одну розмовну фразу, яка означає Я від'їжджаю. Спробуйте вловити її. Are you going away, Gary? That's right, darling. Thought I deserved it. What do you say? <laughs> I'm sure you do. I'm off on Sunday, as it happens. A week in Florida. Nice. You ever been there? No. Oh, beautiful it is. And what's happening to your stall then? Oh, don't you worry, darling. Gary's fruit and veg stall never closes. My cousin Lemmy's going to mind it for me for the week. You'll like him, you will. He makes me look like a pussycat. Отже, який розмовний вираз вжитий Гаррі означає я від'їжджаю. I'm off. He's off to Florida on Sunday. Все вірно. Ви слухаєте The Market from BBC English. І вже наприкінці програми нагода почути деякі з розглянутих сьогодні слів і фраз у реальній розмові. A conversation on the telephone. Пригадуєте, ми зустрічали такі фрази. Can I speak to? I'd like to speak to. Can I leave a message? Послухайте, які з цих виразів зустрінуться у нашій розмові. Oh, hello. Um, can I speak to Dave, please? Oh, uh, can I leave a message? Uh, can you say Isabel rang? And could he call me back? Thank you. Bye. У цій телефонній розмові ми чули такі фрази. Can I speak to Dave, please? Can I leave a message? Сьогоднішню програму BBC циклу ринок закінчили. Від мене від Сьюзен щасливо. І Гаррі побажання щасливого відпочинку. Ну і поки Гаррі збирає цю відпустку Holiday на Флориді, ми залишаємо вас із піснею Відпустка. Holiday, яку співає Мадонна. Уроки англійської. Подкаст bbc.ua